uz Allahovu pomoć mi ćemo pokušati prečerašnje naše druženje i ovo sjelo u Allahovoj kući da provedemo uz ajet iz Allahove knjige iz sure Bekare gdje Allah s.w.t. kaže u sredari keđali nakon umetan vasafat. Tako smo vas mi učinili srednjim ummetom i na taj način smo vas učinili srednjim umnetom. Ovaj ajet je bio motiv mnogima da pišu o tom srednjem umnetu, da govore o tom srednjem umnetu. Ovaj ajet je izgovor mnogima koji želi da opravdaju svoju ljenost i svoj nemar u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahovu dina, Allahovih naredbi i Allahovih zabrana, kompletno ili općenito svoj nemar naspram Allahovog subhanahu wa ta'ala šerijata i Allahovog dina, da onda tu taj svoj nemar, tu svoju ženost opravdaju e, time što će reći da taj put ili taj njihov odnos je zapravo umjeren odnos. O tako, umjeren odnos da oni ne žele da pretjeruju ko što su neki pretjerali i tako dalje. Tako da imamo, znači, Eh, ovaj kuranski ajet možemo pročitati na raznim stranama i pročitati različite komentare i različita vidjenja vezano za ovaj kuranski ajet. Zbog toga uz Allahovu pomoć ćemo pokušati da vidimo šta, je, šta znači ovo i tako smo vas učinili srednjim umetom. Pa kaže imam Bukhari, bilježi predaju od Ebu Sejid al-Kudrija, radi Allah anhu, da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će Allah na sudnjem danu pozvati Nuh alejhi selam pa će Nuh, Nuh alejhi selam odazvati Allahu subhanahu wa ta'ala pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala upitati jesu li dostavio svom narodu pa će Nuh alejhi selam reći to jeste pa će Allah subhanahu wa ta'ala se obratiti Nuhovom narodu pa će Nuhov narod reći da nije. Pa će Nuhov narod poreći i reći da im nije došao niko da ih opomeni i da ih upozori. Pa će Allah s.a. pitati Nuh a.s. a imaš li nekoga za svjedoka? Pa će Nuh a.s. reći imam. Imam Muhammeda i njegov umnat. Pa će Allah s.a. pozvati Muhammeda s.a.v. njegov umnat pa će umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam posvjedočiti i reći jeste dostavio je a Muhammed sallallahu alaihi sallam kaže summe ešhedu alaikum a zatim ću ja posvjedočiti protiv vas odnosno za vama ću ja posvjedočiti da je vaš posvjedočenje šta ispravno i to su vam kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nakon ovoga i to su vam kuranske riječi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَفَا I tako smo vas svi uči, mi učinili srednjim ummetom. Kaže imam Kurtobi, rahimahullahu ta'ala, wasata znači adla. Wasata srednjim ummetom znači pravednim ummetom. Zatim imam Tabari i ostali mu fesiri donose dokazi iz arabskog jezika da u arabskom jeziku znači wasata srednji znači najbolji srednji znači najbolji. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, kao i šejih Abdurrahman Sa'adi, rahimahullahu ta'ala, i mnogi drugi u svojim tefsirima spominju da vasata srednji zapravo znači najbolji. Da u arapskom jeziku i u tefsirima i predajama prenosi, znači da to upućuje najbolji. Pa ovaj ajet zapravo upućuje na to da je ovaj ummet najbolji ummet. I mi smo vas tako učinili srednjim zapravo najboljim ummetom sunnetom. Uh, e, šef Sejid Kutub, rahimahullah ta'ala, također je govorio o ovom ajetu i vratio se na ovaj ajet, pa ga komentariše na poseban način i kaže da ovaj ajet upućuje na to, da je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ummet učinio srednjim ummetom u svakom smislu u fizičkom formalnom smislu srednjim ummetom u smislu njegovog odnosa naspram duha i tijela i materije naspram ibadeta srednjim ummetom u odnosu naspram poslanika srednjim ummetom u odnosu naspram Allaha srednjim ummetom naspram i poslanika i knjige srednjim ummetom srednjim ummetom u svakom pogledu središnjim ummetom čak i u geografskom smislu središnjim ummetom, pravednim ummetom, u smislu da je svjedočenje ovog ummeta istinito i pravedno. U, u smislu da se svjedočenje ovog ummeta protiv ostalih uzima. I da je ono što ovaj ummet o ostalima kaže istina i da je to u tome ibret i da se to uzima a ne uzima se svjedočenje ostalih umeta i njihove procjene i ocjene. Dakle, kad muslimani nešto procjeni, kad ovaj umet nešto procjeni i za nekoga kaže da je taj takav, takav i takav, a ovaj ovakav, ovakav, ovakav, da je to svjedočenje ovog umeta na Dunjaluku protiv ostalih umeta i da, se ono, da ono se uzima u obzir ovaj govor e, Sejda Kutuba podsjeća nas na jednu drugu stvar. Podsjeća nas na one danas među muslimanima, ali tako oni, veliki broj onih koji se prepisuju islamu, a koji žele i žude, znači, zatim da, pored toga što imaju volju, znači, da budu muslimani, da nekako budu i veliki prijatelji sa nevjernicama, sa židovima, sa kršćanima, sa sekularistima, sa demokratama, sa svim ostalima, znači, da budu u velikom prijateljstvu i dobrim odnosima. I onda nastoje da pred takvima, znači pred zapadom i pred istokom, islam predstavlje na način da on bude prihvatljiv kod njih. I čekaju dan kad će ovi sa istoka i sa zapada posvjedočiti muslimanima da su na dobrom putu. A to se neće desiti šta? nikada. Kako mi znamo da se neće desiti nikada? Kako na pamet govorimo da nešto neće biti, kako znamo? Zato što nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavijesti. Volen sarba anke li uhudu, volen nasara hatta te tebi amin letom. Neće ni židovi, ni kršćani sve ovo biti zadovoljni dok ne bude slijedi njihov vjer. Prema tome, ovi su obrnuli situaciju, pa su učinili ostale ummete svjedocima. A Allah je učinio ovaj ummet svjedokom. Pa oni čekaju sljedećenje drugi a Allah je učinio ovaj umet svjedokom. Pa kad ovaj umet posvjedoči da su na zapadu i ovi na istoku i ovi na zapadu, onda su na zapadu. A onda će doći, onda dolazi potvrda tog svjedočenja ovog umeta, dolazi potvrda nakon njih svjedoči njihov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, to je njegov sunnet, je tako, njegova praksa, potvrđuje da ovo što sad svjedoči umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam je istina, da tako, a i na sudnjem danu ono što oni posvjedoči protiv ostalih naroda potvrdit će svojim svjedočenjem njihov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam i posvjedoči će protiv njih. Ovaj, da tako kažemo, najbolji umet, srednji umet, najbolji umet, namjerno ga tako ističemo da, da znači najbolji, a ne znači, Jel tako, Eh, nekakav umet, eh, eh, kako neki želi da predstavi umet milosti, blagosti, nekoće, nekakav umet nekog uh, tolerancije, jel tako? Ne. Ovaj umet je srednji, najbolji umet, srednji, zašto ovdje riječ srednji? Zato što su najbolje stvari, stvari koje su odmjerene, uravnotežene. Odmjerene i uravnotežene stvari u kojima nema ekstremnog ničega, ni lijevo, ni desno, ni desno. Pa u ovom dinu, ovaj din je najbolji i ovaj umet je najbolji umet zato što je odmjeren, je tako, odmjeren, srednji, je tako, ispravni put propisan ovom umetu i on ga slijedi odvagane stvari, znači, to je najbolja stvar. I ovaj din je zbog toga najbolji din. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen. I njemu priliči ta odmjerenost, jel tako, i umjerenost. I njemu, Allah subhanahu wa ta'ala, priliči da je on u svemu, Allah subhanahu wa ta'ala, bio, jel tako, uh, uravnotežen, jel tako, u svemu odmjeren, u svemu kompletan, u svemu savr savršen. On je u svojim svojstvima savršen, on je savršen u svom stvaranju, on je savršen i u svom naređivanju i zabranji, zabranjivanju. U svemu je Allah subhanahu wa ta'ala bio odmje, odmjeren i propisao je ovaj srednji put i ovaj, ovaj umet učinio sedbenic na srednjeg puta i učinio ga srednjim umetom, zapravo najboljim umetom ovom umetu, ovom najboljem umetu, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao najodmjerenijeg, najboljeg poslanika i objavio najbolju knjih, knjigu inna hada u Kur'ana jehdi lille hi akun. Zaista ovaj Kur'an upući na ono što je najispravniji. Prema tome ovo srednji umet i najbolji umet nije to kako se kome prohtije srednji. Je tako? I kako se kome prostije ta odmjerenost i umjerenost? Ne, nego je to odmjerenost i umjerenost koju je Allah subhanahu wa ta'ala odmjerio i propisao. I svako skretanje sa onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao više nije umjerenost, niti odmjerenost, niti je to srednji put, niti je to najbolji put. <clears throat> To je automatski šta? strahotica. Mm. Bilo da je to skretanje ka pratjerivanju ili zastra, zastranjivanju. Pa je šta, čitava naša borba, čitav život, šta, da potrepimo taj put u kojem nema pretjerivanja i nema zastra, zastranjivanja, da potrepimo taj najbolji pravedni put. Dakle, ovaj ummet je pravedni ummet, srednji ummet, najbolji ummet. Kontum hajra ummetin uhviđet li nasi, vi ste najbolji ummet koji se pojavio među ljudima. Vidi, mi imamo svjedočenje od Allaha subhanahu wa ta'ala, je tako, da je ummet Islama najbolji ummet, da je ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najbolji ummet. Šta bi uradili drugi da imaju ovako neko svjedočenje, je tako, u objavi, da za nje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su one najbolji narod i umri. Naš čak šta više, imamo svjedočenje da Allah subhanahu wa ta'ala za njih kaže da su najgori. Je li tako? U suri Beji, vi svi znate, je li tako, ino ljudi na keferu, mi nahele ktar, vele mušlikine, fi nari žahenama, kal dina fiha ulaj, ke hum šarru l Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da od mušlika, ehlu kitabija i ovih nevjernika, koji će biti vječno u vatri, da su oni u lajke hum hajrul beri, berije, da su oni najgore gora bića. Allah s.a. za njih kaže da su najgora bića, ali oni se ipak gusaju, je tako, onaj, da su najbolji. Hmm, pogledajte šta kažu Srbi za sebe. nevesti narod, kako ovdje vrani narod. Šta kažu Židovi za sebe? Su najbolji narod. Šta kažu Slavi za sebe? Arijevska, tako, plavi, oči najbolji. I svi ostali kažu da ste najbolji. Allah stvarno tala za sve njih zajedno kaže da su najgrošar rolberije. Nećemo ni prevoditi. Šar rolberije. Koga interese od njih, šta to znači, neko se potruzi. Dakle, to je situacija. Nije kako, ko, kako bi ko to odmjerio prema svojim nekim mjerilima, nego kako je Allah propisao. Pa samo onaj ko potrepi ono što je Allah naredio i kako je naredio, i kako su shvatili Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegova sahabi samo on slijedi taj put najboljeg umma umma na što se odnosi taj najbolji umet, da ne bi mi lutali lijevo i desno da pokušamo to definicati večeras, šta to znači najbolji i koji je to najbolji i kako je to najbolji. I samo konteksta ovog ajeta u suri Bekara možemo dosta naučiti. U, kontek, u kojem kontekstu je objavljen ovaj ajet? Objavljen je u kontekstu ajeta koji dolazi da promijeni kiblu. Pa kad su došli ajeti Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam da se više ne okreće u namazu prema kucu, je tako? Da se sad okrene prema Mekki, onda je došla reakcija od koga? Od židova pa su rekli se jekuru sufeha u minan nasi ma vallahum an qibletihim ulleti kanu alaih. Reći će glupani od ljudi, glupaci, to tako. Reći će šta ih odvrati od kible na kojoj su bili. Šta im je sad, juče se okretali ovako, sad se okreće ovako. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovo njihovo pitanje, to tako, odmah definiše šta je to. To je šta? Glupost. Pa tako? To je glupost s njihove strane. Kulillahu jahdi men ješa ila sirati muslimim, ajet se završava Allah kući koga hoće na pravi put. put. E taj pravi put u akedalike dja'alnakom ummetom vasafa. Taj pravi put, tako smo vas učinili najboljim ummetom. Kako? Tako što smo uputili koga smo htjeli na taj pravi put. A pravi put je šta? Da mi vjerujemo da Allah stvarno tara kad hoće objavi ajet, kad hoće objavi drugi i dokine ovaj prst. prvi što su židovi smatrali šta da ne može biti biti, a Allah stvarno tara nam je dokazao da može biti da on ako hoće objavi jedan ajet, a onda objavi drugi, zamijeni ovaj ajet, ovaj ajet više ne važi, ova naredba više ne važi, sad važi druga, zamijeni je drugo. Je tako? okrešte se prema kucu, ne, sad se okrešte prema nek. Jeste mi razumeli? Znači, taj ajet upućuje je to. Međutim, još jasnije šta je pravi put i šta je taj srednji put i šta je taj srednji umen, još jasnije govori nastavak ajeta. litekunu šuhedara ala nas, da biste vi bili kao najbolji umet svjedoci protiv ljudi, u ekuna ar-rasul alaykum shahida. I da Resul, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude svjedok protiv vas. Dobro. A onda Allah objašnjava. Šta je taj srednji umet? Pogledajte šta je taj srednji umet. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مِنْ مَنْ ينقلب على عقبيه. Nismo ti dali da budeš na onoj kibli na kojoj si bio. Dakle, nismo ti u početku odredili da se okreseš prema kucu ni zbog čeg drugog, nego samo da vidimo ko će od njih slijediti poslanika, a ko će se ponovo u zavodu vratiti. Dakle, Allah stvarno tara. U početku, evo, okreći se prema kucu. Što? Pa eto, i židovi se okreću prema kucu, Jel tako? Pa da bude šta? Nešto zajedničko sa njima ne bi... Jel tako? Unećemo bili zajednički sa njima, da im bude lakše, jel tako? A onda Allah subhanahu wa kad hoće nas kon izvjesnog vremena, mu festeri kažu nakon 18 mjeseci, Allah subhanahu wa objavi drugi ajed, kažu, kreni se sad prema Mekki. A kaže onda Allah subhanahu wa a ovu prvu kiblu da se okrećeš prema kucu, to smo samo da vidimo ko će slijediti. Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa ko će se pokoriti od onoga ko će se odmetnuti, da rastavimo, da isprobamo, da iskušamo, da vidimo. Pa šta je ovo srednji najbolji omnat? Koji? Koji? Evo ovaj dio ajeta najbolji tu da pokazujem. Onaj koji se okreće, okrene se prema kursu, okrene se prema kursu. Okrene se prema veke, okrene se prema veke. Okrene se sad ponovo prema kursu, ponovo prema kursu. Sad ponovo prema Mekke, ponovo prema Mekke. Da tako? To je najbolji umet. To je srednji umet. To je srednji put. Šta? Totalna i apsolutna pokornost. To je najbolji umet. To je srednji umet i to je definicija tog srednjeg puta. A ne što možemo pročitati, čut i vidjeti okolo kako se definiše taj srednji put. Dakle, do ovdje nam postaje jasno o čemu se radi. Zašto je ovaj umet najbolji umet? Zašto je ovaj umet sjedok protiv svih? Zašto je ovaj umet, umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam, srednji umet, umet na srednjem putu, umet uravnoteženi umet, čiji je din i objava i put i šerijat uravnotežen i odmjeren, u kojem nema tegoba i nema ekstremnih naređenja, niti ekstremnih zabrana, nema ničega, sve odmjereno. E, kad govorimo o ovim stvarima, onda nama svima lijepo, svi se osjećamo pripadnicima tog najboljih umeta, jel tako? I nema nikog od muslimara da za sebe neće reći, e, vidiš kako smo vi, maša Allah, mi smo najbolji. Jel tako, godi. Međutim, da da vidimo malo taj najbolji umet. Na kog se to odnosi? Kad kaže Allah subhanahu ta'ala i tako smo vas učinili najboljim umetom. Na kog se to prvo odnosi? Na Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam sa njegovim ashabima. E te da vidimo malo taj najbolji umet, da ga malo analiziramo i da vidimo Jel tako? Onda sebe malo da analiziramo pa da vidimo gdje smo mi od svog najboljeg umeta ili imamo poslije toga, jel nas sramota poslije toga da kažemo jes, jes, mi smo taj mašala najbolji umet. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je odgojio jednu izuzetnu izuzetnu posebnu generaciju. Međutim, mi se zaklinjimo da idemo njimovih putem. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgojio pojedince. A onda ti pojedinci činili odgojen džema. Odgojenu skupinu koja se brzo odazivala. Kako god je naređenje došlo, brzo su se odazivali. Nisu se dvomili, nije kod njih bilo dugo računanja šta ćemo i kako ćemo nego su se brzo odazivali na rizjenjima Allaha subhanahu wa ta'ala. Odazvali su se u najtežim situacijama i najkobnijim situacijama. Odazvali su od toj generacija koja je bila sposobna da učini hijđu, da napusti dom, porod, zavičaj i metak, da od najbogatijih i najimućniji od onih koji su živjeli najlagodnijim životom da ovaj din i odgoj Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem učini one koji su naj tvrđi i najčvrći na Allahovom putu i spremni na najveće podvige. I spremni da hijđom preko noći postanu prostijaci i sirotinja. Ovdje sam pogrešno rekao prostijaci, nego da postanu sirotinja, one nisu prosvjetli, ali da nisu imali istina. Da su bili gladni, jes, ali nisu prosvjetli. Allah molim da mi oprosti. A i da zapatite da tako se ne izražavate u pogledu muhađira. To su muhađiri ostavili sve. Došli su i bili u Medini goli i posu. Gladni. Musa Bibne Umeje spominje se da je Mekki bio od najbogatijih mladića u Medini je bio dakle fukara sirotinja goli bos i vara i na uhodu kad je proselio nisu imali čime ni da ga pokriju ni za čefina nije imao u hadisima stoji ako mu pokrijemo glavu otkrijemo se noge ako mu otkrijemo ako mu pokrijemo noge otkrijemo se glavu pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da mu pokriju glava da noge pokriju lišćem, palminim lišćem. Čovjek koji je Allah, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao da učini hidžr prije njega i da pripremi Medinu da dočeka Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije toga. Koji je bio spreman godinama boravići u Medini, ne vraćajući se u Meku, ne obazirujući se bez ikakve poslije dodatne logističke, jel tako, ovakve i onakve podrške. Sam. To su primjeri. Oni su se brzo odazivali. Bili su sposobni da kao generacija iznjedre te muhađine. Lil fukara il muhađirina, ljudine uhriđu min dijarim wa barim jebteguna fadlan min Allahi wa ridwana wa jansurun Allahi wa rasulahu daike humu sarihun pa je Allah s.a.v. hvali da su oni bili iskreni. To su oni koji su protirani fukara, koji se daje sadaka, jel tako, koji su protirani iz svojih domova i mjetaka i koji se nadaju blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala, a pomažu Allaha i njegovog poslanika, to su oni koji su iskreni. Druga skupina su bili ensarije, To je generacija koji su bili sposobni da budu ensari. Ovi su bili sposobni i odgojeni da budu muhađiri. A ovi su bili odgojeni i spremni da budu ensari. Kako da budu ensari? وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ Oni koji su svoj dom i svoju kuću pripremili prije njih, prije muhađira, nek su dođu, i koji su voljeli one koji im hijđu učinili. Obraduju se svekom muhađiru koji dođu. وَلَا يَجِدُونَ فِي إِنفُسِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا i nema, ne nalaze u svojim prsima nimalo tegobe zbog onoga što daju. وَيُؤَثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسًا I koji su davali prednost nad sobom, iako su i oni sami u Medini bili potrebni. Ni oni sami nemaju, ali opet daju prednost nad sobom, daju muhađima. Ovaj ajet kaže da je objavljen povodu Ebu Tahe, kada je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam tražio od nekog da ugosti jednog od musafira njegovi. Pa se javio Ebu Talha, uzvao ga svojoj kući imao je samo nešto hrane za djecu. Pa je njegova žena uspavala djecu, pogasili su svjetla da jede mu safir, da ne vidi da oni ne jedu. Pa je Allah Svanao Tala do sabaha objavio ovaj ajd povodu njih, koji daju prednost nad sobom iako su sami potrebni ovo vraću, ova rečenica koji daju prednost nad sobom, iako su sami potrebni, je da, znači, daleko od toga da mi to dokučimo odmah na prvi pogled se pročitamo i čujemo. Daj malo zamislite. Ljud, ljudi, potreban sam sam, treba men, ja gladan. I onda kad saznam da si gladan, ja dadim se, gde si je? Kod nas, među nama, je veliki i, i, i plemeni i da reziv onaj koji je, znači, koji je bolestan od prijedanja, pa udijeli onda malo se. <laughs> Ali kad mi ga smatramo, znači, stvarno je plemen, daj, opet. Pa ne, ovaj gladan bijeli, gladan bijeli, alo. Sada se, znači, to je, to je malo zamisliti, znači. Pogledajte njihovu karakteru. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je nakon što su muhađiri učinili hijđu kad je došao u Medinu, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon njihove hijđre podratimio je između muhađira i jansarija. I vi to znate. Učinio je i vraćan. Povratimio je. Pa je od onih koji je povratio od muhađira i jansarija bio Sa'ad ibn Rabi'a od Ensarija, popratimio ga je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam sa Abdurrahman ibn Aufom. Sa Abdurrahman ibn Aufom. Pa kad ih je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam popratimio, došao je ta dubno rabija Abdurrahman ibn Aufu i rekao, ti sad moj brat, sad, sad ti muhađir, došao Ja te prije nikad nisam ni vidio, ni znao za tebe, ništa, sad, nikakve veze s tobom. Ali ti sad moj brat dođi vam. Od mog imetka sad se sviđa uzmi pola. I nije samo to. Od mojih žena koja se sviđa, reci da ih pustim, da je ođem. To svakako znači je daleko, to prevazilazi našu maštvu, tako. Mi ne možemo tako nešto zamisliti. A, čak se mnogima od nas ko sa najježi stave pomisli na jednu takvu stvar. Pa tako, to, kako bi to izgledalo, kako bi ja mogao to sad pravati svog jezika, ha? Pogledajte ove veličine. Pogledajte ove veličine. To je s jedne strane. To je s jedne strane. Pogledajte ove žrtve. Pogledajte ove odlučnosti, pogledajte ove čvrste vjere u Allaha, u Allahu običanja, u Allahu poslanika sallaha rije sallam. Pogledajte ove čvrste vjere u stvar islama. Ovi čvrsto vjeruju da će stvari islama uspjeti. Ne boje se da će finansirati i da će investirati u neke promašene projekte, da će im stvar propati. Zalažu sve ženu će on pustiti neki oženi njegov bratnu mlađu. Ali pogledajte s druge strane još veću stvar. Još veći odgoj. Još veličanstveniji atlak. Pogledajte Abrahma i nauka. Pa kako je izvratio? Kaže ne. Da tebe Allah stano tava nagradi i da ti podari za rekli i umjetku i porodici ti me pokaži gdje je pijaca, ja ću zaraditi. Pa je brzo otišao na pijacu i brzo stekao i metak i brzo se oženio, pa ga Allah poslanik sallaha alaihi sallam brzo poslije toga vidio, vidio tragove žutih mirnjica na njemu, na njegovom licu, pa kaže šta je to? Ja Rahman, kaže oženio sam se Allah poslaniće. Pa mu kaže Allah poslanik sallaha alaihi sallam, evo li im volao bi ša, za kolje zavolimo makar jednu ovicu. Pogledajte ovo. Šta je stvar danas? Danas među nama kad se pojavio ovaj prvi slučaj, kad bi sad među nama postojao jedan sad dubnur rabije da kaže nekome, evo, pola mog imetka, tako, evo koja se od i žena sviđa da je pustim, ja mislim da bi tek sad nastupio u sivu. I da bi sutradan ovaj rekao, ne, nepravedno si uradio, još mi nisi dao pola i mjeseca. Još mi treba da. A? Ko bi zaštitio nekog od nas? Šta bi nije uradio kad bi neko pred nas stao i rekao, evo, pola mogu mi. Ma A? Odmah će nije bez onih. Pa tako? O tome se radi. Zamislite te karaktere, zamislite te ljude, zamislite te, jel tako, ljudurine, te muškarčine. Zamislite te ljude. Kakvi su ljudi bili? Danas, kod nas, znači, nekome i kad se dobročinstvo učini, na kraju on, on, on se tuži, žali se nepravda mu učinja, nije mu dovoljno od tako dobročinjstva učinja. To je ta generacija. I to su primjeri tog najboljeg umme, umneta. To su primjeri tog najboljeg umneta. To je taj najbolji umnet. Koji je pravi unutar sebe takvu atmosferu da, da, da su mu svi morali priznat da je to najbolje u njih. I prijatelji i neprijatelji. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je izgradio uzoric i uzoric tog pojedinca odgojio, odgojio uzoric žema svoju, stvorio i napravio, formirao ti uzorici ljudi pojedinaca i skupina uzoricu državu, primjernu državu sve ovo upućuje na savršenstvo ovog, ove vjere, na potpunost ove vjere. Međutim, ima jedna stvar koja nas ovdje uvijek vraća unazad. A to je da mi, dakle, želimo i hoćemo da se dana i na nas odnosi to da smo najbolji umet i da smo srednji umet, ali ne želimo da založimo onu cijenu koja se od nas traži da bi bili najbolji umet, a to je da dadnemo sve od sebe. Ko što su dali ovi na koje se prvo odnosi da su najbolji umet, na koje se najprije odnosi da su najbolji umet, da dadnemo sve živote i mjeske, sve potencijale, sam intelekt da zaposlimo za to, svu svoju pamet da u to uposlimo sam svoj metak, svu svoju korupu, svu svoju snagu, svu svoju rozbinu, sve da motivišemo, sve da pozivamo na to, sve da guramo u to. Da čvrsto vjerujemo da će taj projekat uspjeti, da ne oklijevamo i ne bojimo se da će nam žrtva biti uzaludna. E to se od nas traži. Da se borimo da se uspostavi i mi nećemo moći kako ćemo mi biti najbolji ummet? A Allahov najbolji din i šerijat postavili. Kako da mi budemo najbolji ummet, a Allahov din i Allahov zakon i šerijat u potpunosti ostavili. Neće moći tako. I neće ovaj ummet, neće se na njega moći odnositi ovaj ajet da je najbolji umet dok ne uspostavi Allah u dok ne uspostavi Allah u vjeru, dok ne uspostavi Allah u šarijat i zakon. Kako da ovo bude najbolji umet, a kompletan Allahov šarijat i zakon na stranu? Daj vam čafirske zakone, ne bil čafir bil sanava, zadovoljni. Da se ne bi ljutili na nas, možda im baš ovo sve u šarijetu Allahovom i ne paše, možda im neće biti baš onaj najugodnije kad mi spomenemo šarijet, tako Allah subhanahu wa ta'ala prijeti Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam da ne smije ostaviti šarijat i povesti se za njihovim strastima. Fahkum bejnahum bima anzal Allah, wa la tettabi ahvaahum amma jaati min al-haq. Sudi kako je objavljeno, i nemoj da slijediš njihove strasti naspram sprem istine koja ti je došla. Dakle, slijedi istinu. Mora u cijelu se slijediti istinu. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala prijeti Allahom poslaniku sallahu alaihi sallam da ne smije ostaviti ništa, nijedan detalj od Allahovog dina i vjeri, od Allahovog šarijata i zakona. وَا نِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا Allah, اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَسْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ I da im sudiš onako kako ti Allah objavio i nemoj da slijediš njihove strasti i dobro se čuvaj da se ne odvrate od nečega. U ovom gornjem ajetu nemoj da se odvrate da slijediš njihove strasti na stran istine koja ti je došla u kompletu. A ovdje sad od nečega, nemoj slučajno, pripazi se, bude oprezan, da se slučajno ne odvrate od makar nečega, od bilo čega što ti je objavljeno. Zatim Allah sama tera u drugoj suri u, u Isra. Prijeti Allahu poslaniku sallallahu alaihi sallam duplom kaznom i na dunjalu i na atiretu samo zbog toga ako bi on malo nagjeo prema nevijenim a koji bi im se malo priklonio. In fitte le terkeno i nejim še in kavila, le ta fitte pa terkeno i nejim še in kavila, zamalo da im malo se naklo, naklo im malo, le ta fitte pa terkeno i nejim še in kavila, malo ti je falo pa da im se malo, da im se jedan kru naklo, naklo im, za malo nagneš ka njima. Kaže Allah samo tela, da se nismo učvrstili, malo ti je falo, pa da mi malo se nakloniš, jel tako? A šta se onda desilo? I, le, i zelle e zahna kje dijeta la hrvati za dijeta A onda bi se tuplom kaznom kaznom i na dunjalku i na hrvati. Kome je ovo? Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam najodabranijim i najomiljenijim njemu dolazi ova prijetnja. Dobro, kad je njemu dupla kazna i na Dunjalku i na Hiretu samo zato što da ga Allah nije učvrstio, nagjeo bi malo prema njima, pa što je onda za nas? Mi nismo malo nagje, mi smo, o tako, <laughs> tu su neraskidive veze, o tako? Čak sam isti za njihovu ljubav kompletan šarijat, sala Allahu zakon. što ne dolazi u obzir, ljudi će se na nas, daje vam šta ima kod vas od mudrosti i znanja. Dokle ste vi stigli u tom napretu svom, da vidimo da i mi idu odde sa vama dođu u Zar nije tako? Pa šta je onda čeka da stigne ovaj umetnik? Šta treba da očekuje ovaj umetnik? da bude najbolji, kod Allaha najbolji da bude, evo. Sve treba da se nada. To je stanje. Zato što je tako stanje, zato je potisno obaveza svakog onoga koji je svjestan i koji je ovo dok učio, da ustane, da digne svoj glas, da poziva i opominje na najvažniju stvar umnata, na najvažnije pitanje ummeta, osudno pitanje ummeta, pitanje Allahovog zakona i šerijata. Da se ovaj narod osvijesti, da se počitno krene u snažnu akciju osvješćivanja ovog naroda. Neki su pravili ankete pa ustanovili da je kod nas najniža stopa, najniži procenat od onih koji se pripisuju islamu, a koji su za šerijatom. I kažu samo 4% onih koji smatraju da su muslimani su za šarija. La havla vada kuvata ila bila. Znam ste tu situaciju. Nema sekte u islamu. Ne postoji sekta u islamu čije učenje se zasniva na tome da im ne treba šarija. Ta sekta ne postoji. Ovi kažu da su muslimani, a neće šarijata. Pa koje ste vi sekte? kojeg se mezheba, pravda? U kojem ste mezhebu našli da vam ne treba šarija sada budete muslimani? Ne postojeći neki mezheb mimo islama, dakle, tako, resti slobodno da je to mezheb mimo islama. Pa onda nek kažu za vas da ste tekbirži, jel tako? Ne kažu za vas poslije toga šta god hoće, ali evo, ovo su bile ankete, pokazatelji. Razumijete, braći? Znači, to je stanje. Tako stanje nije kod ostalih naroda i na ostalim prostorima. Ali ovdje je. To je alarmantno stanje. To je kobna situacija. Da ljudi šta slijede od islama onda? Kad kažu da, da nisu za šarijet. Pa zašto se onda? Za koji se? Koji? Gdje je taj? Gdje je taj mezheb pravac koji ih naučava, podučava, od čijeg je učenja da, da, ne, da i ne treba šerijet. Koje su onda mezheba? Otkrivamo da nisu ni jednog, je tako? Ako nisu ni jednog, onda šta se oni? Problematično pitanje. Imamo drugu stvar. Imamo čak ugledne alime i ugledne muftije, je tako, koji danas ove koji se bore za uspostavu Allahovog šarijata i zakona i koji proljavaju krvi, daju mjetke, zalažu sve što imaju, što im je Allah dao, za uspostavu Allahovog šarijata nazivaju najpogrtnijim imenima i dakle, smatraju od onih koji su najdublje za lutva. Za nije tako, niste to čuli. Nemojte gubije da me gledate, ja sad naprestanem da sam nešto izmislio, nešto nije u redu. Da sam samo ja nešto čuo, što vi čuo? Jeste što vi vidi. Znači imamo, o tako, da se kaže za one koji se bore za uspostav Allahovog šarijata i zakona da su zavutali, najgore zavutali, to su oni koji su najdublje zavutali, o tako. O tako, nazivaju džahenemskim psima. Nema šta, ne govori, je tako? Subhanallah. Ki ove, ovaj umet, toku čitave svoje istorije, 14 stoljeća su u ovom umetu najugledniji i najbolji bili oni koji se bore za šarijet. Sad došlo vrijeme da su oni najte. A najbolji oni kojima šarijet ne treba. Dakle, vidite stanje, napravite procijem sami, vidite, dakle, stavite neku sondu koja će vam vjerodostojno pokazati stanje, izmjeriti. Sondu koja će odmah oparvati, je tako, pokazati. A onda na osnovu tog tih pokazatelja ćete vidjeti da nam je ovo najveći važnost. Zato što ovaj omen, dok god je bio na šerijatu, bio je na snazi i na ponosu, kad je ostavio šerijat ponižen je i neće se vratiti ponosu i snazi i neće Allah ovaj umet iz poniženja izvaditi dok se ne vrati šerijatu i zakon Allahu. Ja sam otprilike iscrpio ono što, što je bilo Uh, što sam imao namjer večera da, da kažem, ostatak vremena, ako ga ima da ja ti prepuštam vama. Molim Allah subhanahu ta'ala da pomogne braćima djelje koji su gore na Allahovom putu, da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji će biti borci za Allahov din, za Allahov šarijat, da nas Allah počasti da budemo od onih koji koje će Allah počastiti da svojim rukama uspostavljaju Allahu vjeru i Allahov šarijet, Allahov pravdu i zakon. Molim Allah subhanahu wa da nas sačuva od džehennama i džehennamske patnje kakvog zavara, da nas u džene svede i spasi od džehennama. Molim Allah subhanahu wa da priđe do ružnih postupaka naših, da nam sramote sakri i grije oprosti. Molim Allah subhanahu wa da uputi nas, naše porodice, našu rodbinu. Allah molim da uputi naš narod. Molim Allah subhanahu wa da uputi naš narod. Molim Allah subhanahu wa da uputi ovaj narod koji je daleko od vjere zalutao. Allah molim da budemo mi pretečeni na uputi, da Allah uputi ovaj, ove narode koji žive u našem susjedstvu i komšiluku da uputi našim sebebom pa da učestvujemo zajedno sa njima u njihovoj nagradi. Allaha molim da nam se smili i da nam oprosti. Hvala što je da Hvala da je dobro.